de blogo al libro. En cetiu iar fino du dec mi completigas iam quelcaen iaroin, ciel regula articolisto en la esperanta retradio. Tio signifas quelcaen centoin da textoi cun la respondai son registroi. Mi povas diri che mi estas tre contenta pri tiu laboro cune con miei collegoi cae nia cun nordiganto. Arigis vere impona collecto, quiu certe povas helpi homoin en la practicado de nia lingvo, cae ec iom da clerigio. Tamen, mi iom meditis pri tiui pagioi, quiui restis en la archivo de la blogo antau quelcai iaroi. Probable, ma multae visitantoi de nove sercios ilin, char ili preferos la novain compreneble. Tamen, multae il tijui ne perdos sian actualetson, pro la naturo mem de sia in havo. Ciu ni lasu ilin en forgeso? Pro tio mi faris decidon. Mi proponis al Esperanto asocio de San Paolo en Brasilo eldoni celcain decuen il tijui malnovai articoloi en formo de libro. La propono estis acceptita cae la libro lancigis ocase de la decdua congreso de EASP en la pacinta monato octobro. En la presento de la verco mi scribis la ienon. Por transmeti quelcaen decoin da miei proprii textoi al libro forma el dono, mi havis la jenain kialoin. Unu. Iui homoi daure insistas che ili preferas legi paperan libron ol legadon per computilo. Du. Iui homoi diras che ili usas textoin el tiu reteio por perfectigai cursoi de esperanto cae che tiu ocase papera materialo estus pli opportuna tri mal textoi restas forgesitae en la reteia archivo mese de aliei centoi da articoloi, cae estas tre mal che iu legemulo visitus ilin nun tempe, cae tamen ili eble estas ancora legindai por tiui cui ne faris tion o case de ilia publicigo. Quart. Eble la tranquilla tradizia legado de papera libro convingos homoen tamen visiti la mensiitan reteion quie trovigias a maso da aliae similae textoi et multe plibonae ol la miae. Gi estas mia modesta contribuo al disconigo de la merito plena laboro de Anton Oberndorfer. Setamen, la leganto emas ausculti per computilo la legadon de citiui articoloi, suficias serci la concernan texton en la reteio, char en citiu collecto mi conservis la originalain titoloin. Estas conata verajo che ciu taga legado multe helpas la alproprigon de novlernata lingvo. Cae se oni faras tion per textoi malpesai, netro longai, positivai, cae in simpla stilo, tiam progressado farigias ancao plesura. Legantoi ciui estas iam progressintai, eble simple interesigios pri la enhavo mem de la articoloi, ciui montras varia curiosajoin pri nia moderna mondo. Iendo, nia deviso. Al ciu tago, dia legajo. Se viemas mendi al vi exempleron, suficias scribi al la butico de EASP.